Արցախի ազգային ժողովի նախագահը շնորհավորել է վարչապետին խորհրդանի քվեն ստանալու արդիպ։ Հանրապետությունում շարունակում է գարու բերքահավաքը։ Այսօր Անդրանիկ Մարգարյանի ծննդյանորն է։ 22 տարի առաջ այսօրը զոհվեց Մոնթե Մելքոնյանը, ավոն։ Սրբության պահպանել մեր բանակը եւ զինվորներին։ Հուշ ցերեկույթ նվիրված ազատամարտի հերոսի հիշատակին։ Ռուսաստանում նշում են պետական ինքնիշխանության օրը։ Արեմտյան Եվրոպայի խոշոր երկրների ղեկավարներն արհամարել են Բաքվում Բաքվի եվրոպական խաղերի արարողությունը։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել վարչապետ Արայիկ Հարությունյանին խորհրդանի վստահության քվեն ստանալու արդիվ։ Ուղերձում մասնավորապես ասված է. Ազգային ժողովի եւ անձամբ իմ անունից շնորհավորում եմ ձեզ եւ կառավարության անդամներին խորհրդանի վստահության քվեն ստանալու արդիվ։ Համոզված եմ, որ օրենսդիր գործադիր համագործակցությունն ու կառուցողական երկխոսությունն իրենց ներդրումը կունենան պետական ծրագրերը կյանքի կոչելու գործում։ Մաղթում եմ համատեղ արդյունավետ գործունեություն իշահ մեր ժողովրդի եւ Արցախի հանրապետության։ Հունիսի 11-ին տեղի ունեցել Արցախի հանրապետության վարչապետ Արայիկ Խարությունյանի մամուլի ասուլիսը, որը նվիրված էր կառավարության 2015-2017 թվականների գործնեության ծրագիրն ազգային ժողովի կողմից վստահության արժանանալուն։ Արայիկ Հարությունյանը հղում անելով ազգային ժողովի կողմից կառավարությանը վստահության քվետալու մասին հաղորդագրությանը շնորհակալություն է հայտնել падգամավորներին եւ ընտրողներին, հավաստիացնելով, որ գործադիրն անելու է հնարավորինս բոլորի սպասելիքներն արդարացնելու համար։ Կառավարության ղեկավարը լարագրողներին հակիրճ ներկայացրել է ծրագրի հիմնական դրույթները, որոնք ուղղված են Արցախի հանրապետությունում տնտեսական կայուն աճի տեմպերի ապահովմանը։ Միայն տնտեսական կայուն զարգացման պարագայում է հնարավոր երաշխավորել պետության եւ հասարակության խնդիրների արդյունավետ լուծումը, ներկա եւ ապագա սերունդների բարեկեցությունը, նշել է վարչապետը։ Մամուլի ասուլիսի մեծ մասն անցել է հարց ու պատասխանի ձևաչափով։ Այդ ընթացքում լրագրողները վարչապետից հստակ բարձաբանումներ են ստացել իրենց հետաքրքրող հարցերի վերաբերյալ։ Մասնավորապես Արայիկ Հարությունյանը պատասխանելով էլեկտրաէներգիայի սակագնի հնարավոր բարձրացման վերաբերյալ հարցին նշել է. Անկախ սակագնի հնարավոր բարձրացումից բնակչությունը շարունակելու է վճարումները կատարել նույն սակագնով 25 դրամով ի տարբերություն մեծ սավալով էլեկտրաէներգիա սպառողների։ Անհրաժեշտության դեպքում ռազմավարական նշանակության օբյեկտների համար կվարվի սուբսիդավորման հատուկ քաղաքականություն թե որտեղ են բացրելու 2000-ից ավելի աշխատատեղերը հարցին ի պատասխան վարչապետը մանրամասներ է ներկայացրել հիդրոէներգետիկայի, հանքաարդյունաբերության, գյուղատնտեսության եւ սննդի վերամշակման ու թեթև արդյունաբերության ոլորտներում պլանավորված մի շարք նախագծերի մասին։ Գարու Բերքահավաքի աշխատանքներին հետևելու նպատակով Արցախի վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը, գյուղնախարար Անդրանիկ Խաչատրյանի, Գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի եւ կառավարության առընթեր Փրկարար ծառայության տնօրեններ Աշոտ Բախշյանի եւ Արթուր Հարությունյանի ու պաշտոնատար այլ անձանց ուղեկցությամբ երեք այցելել է Ասկերանի եւ Մարտակերտի շրջանների Բերքավակի դաշտեր։ Առաջին կանգառը գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամին պատկանող Ասկերանի շրջանում տեղակայված մթերման կետն է։ Ըստ Աշոտ Բախշյանի, հացահատիկայինի մթերումն առանց խցանումների կազմակերպելու համար Կետեր են գործում նաև Ֆիզուլիում, Շուշիում եւ Երևանում։ Այս պայստում 3 օրվա հաջողական շարժը մտերվել է 600 տոննա եւ մոտորապես 300 տոննան արդեն իսկ այստեղից տեղափոխվել է Երևան, հաշվի առնելով, որ պահեստը սահմանափակ հնարավորություն ունի եւ պետք է գործընթացը այնպես կազմակերպի, որ եւ մթերենք եւ ուղարկենք Հայաստանի Հանրապետություն, որ խցանումներ չլինի։ Վերցնում ենք 105 դրամ առաջնահերթության կարգով բարգի դիմաց եւ ինչպես նախկինում նշել ենք, դեպոզիտ գումար է տրվում, այդ գումարի չափով ինչքան մերկ է հասնել առաջիկայում բոլոր ծառայություններից հիմնադրամի կոպտվեն սերմի, պարտանյութի, ՄՏԿ-ների ծառայության, գյուղտեխնիկայի եւ այլնի տեսքով Հիմնադրամի տնօրենը հայտնեց, որ արդեն մթերվել է շուրջ 1800 տոննա գարի, որից 700 տոննան արդեն տեղափոխվել է Հայաստանի Հանրապետություն։ Տարվա աննախադեպ բերքն անկորուստ ու ժամանակին հավաքելու դաշտերը հրդեհներից զերծ պահելու նպատակով հանրապետության բոլոր շրջաններում ստեղծվել են հակահարդեային կետեր։ Պատահական չէ, որ վարչապետի հաջորդ կանգառը հենց Ասկերանի շրջանի հակահարդային կետն էր։ Ինչպես ասաց շրջվարչակազմի աշտակազմի գյուղատնտեսության, հողաշինության ու հողօգտագործման բաժնի պետ Արվիդ Ղուլյանը, իրենց դիտակետից ուր հերթով շրջօրյա հերթապահություն են իրականացնում շրջանի հիմնարկ ձեռնարկությունների աշխատողները, երևում են հացահատիկայիների դաշտերը։ Աշխատանքները նորմալ է, այսօր դրությամբ հերթապահում է մեր հանրապետական ծառայության խումբը։ Հերթապահությունը շարունակվում է քաղաքի վերջ։ Ասկերյանի եւ Մարտակերտի շրջաներում Բերքավակի ընթացն Արայիկ Հարությունյանը բավարար գնահատեց։ Տեխնիկայի խնդիր չկա։ Երկու շրջաներում հեկտարի միջին բերքատվությունը տատանվում է 20-ից 35 ցենտների միջև։ Բարձր բերք է սպասում նաև Թալիշում անձրևացման եղանակով ռոկման դաշտերից, որտեղ եղավ վարչապետը։ Թալիշ բարեգործական հիմնադրամի տնօրեն Արմեն Աբելյանի խոսքով մի քանի օրից այստեղ կսկսվի հացահատիկայինների բերքահավաքը։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության նախկին վարչապետ քաղաքական գործիչ Անդրանիկ Մարգարյանի ծննդյանօրն է։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանը, Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը, նախարարներ ու Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության падգամավորներ այցելել են Կոմիտասի անվան Պանթեոն հարգանքի տուրք մատուցել նրա հիշատակին։ Անդրանիկ Մարկարյանը բարից բուն իմաստով հայ մարդ էր իր ողջ լայն արժեհամակարգով։ Ինքը երեխայի հետ երեխա էր, երիտասարդի հետ երիտասարդ։ Մարդ էր, որը սիրում էր մարդկանց։ Իր մեջ չարություն չկար, ինքը իրական պետական գործիչ էր։ Մարդ էր, որը երբեք կամուժները չէր այրում, որը հասկանում էր, որ կտրկությունը քաղաքականության լեզուն չէ։ Ինքը գիտակցում էր, որ հայրենիքը բացարձակ արժեք է։ Պարոն Մարգարյանի համար հանրապետական կուսակցությունը լոկ միջոց է եղել, որ ծառայի պետությանը։ Լավ է ծառայել, վատ է ծառայել, դա ժամանակն է ցույց տալիս, ասել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։ Այսօր Արցախյան պատերազմի եւ Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոս Հայդատի եւ Արցախյան ազատամարտի նվիրյալ Մոնտե Մելքոնյանի ավոյի մահվան 22-րդ տարելիցն է։ 1992 թվականի հունվարին Մոնթեին հանձնարարվում է Մարտունու շրջանի ինքնապաշտպանության ուժերի հրամանատարի պարտականությունները։ Նրա ղեկավարած ամենապատասխանատու եւ փայլուն գործողություններից մեկն Օմարի Լեռնանսկի նվաճումն էր, որ մեկ անգամ եւս փայլեց Մոնթե հրամանատարի զորավարի տաղանդը։ Մոնթեն որպես զորավար, ապա եւ սպա եւ հրամանատար կայացավ դժվարի մարտերում, նաեւ զինվոր էր եւ հրամանատար։ Ու եթե մի բան էր նախապատրաստում, Տղաների հետ շարքում զինվոր էր ու առաջամարտիկ։ Ինչպես պատմում են նրա մարտական ընկերները, նա խստապահանջ էր անզիջում կարկազանցների, վախկոտների եւ բոլոր այն մարդկանց հանդեպ, ովքեր խոչընդոտում էին իր ծրագրերը։ Մոնտեն հավատում էր իր զինվորներին, մեր ժողովրդին, համոզում, որ պետք է կռվել, որ เป զի հաղթենք, առանց կռվի ոչինչ չի ստացվում թե մարտի դաշտում, թե թիկունքում։ 1993 թվականի այս օրը Աղդամի մերձակա Մարզիլի գյուղում ծավալված մարտում զրահմեքենայից արձակված հրթիռի բեկորից զոհվում է Մոնտեն։ Նրա անունով է կոչվում Հայաստանի Հանրապետության ռազմական քոլեջը, Երևանում եւ Արցախում նրա անվամբ կան դպրոցներ։ Պետք է մեղադրել սեփական զինված ուժերի ղեկավարությանը։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը իզուր չեր նժդեհն ասում, հայի գլխավոր ճշնամին նրա ներքին նախանձն է։ Եկեք մի օր նետենք այն, ապրենք որպես իսկական հայ քրիստոնյաներ, հանուն ընտանիքի, երեխաների, հայրենիքի։ Պետք է պահպանել մեր բանակը եւ զինվորներին։ Մենք բոլորս ավելի հանգիստ ենք, երբ նրանց թիկունքն ամուր է, նշել է Շարմազանովն ու հավելել. Պետք չէ ասել ու անել այն, որը ձեռնտու է մեր արևելյան ու արևմտյան հարևաններին։ Նրանք հենց դրան էլ սպասում են, որպեսզի թուլացնեն Հայաստանն ու Ղարաբաղը։ Բայց Հայաստանն ու Արցախը չեն թուլանում, որովհետև բարին ու պայծառն այնտեղ ավելի շատ են, քան մանրախնդիրն ու ստորը, ասել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահը։ Երեք Ստեփանակերտի Եղեշեչարենցի անվան համար 7 հիմնական դպրոցում նշվեց ազատամարտիկ հետմահու մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի շքանշանի արժանացած Ջոն Բեգլարյանի ծննդյան 45-ամյակին նվիրված հուշ ցերեկույթ, պատմում է Աննա Ղուկասյանը։ Ազատամարտիկի կարճատև սակայնբեկումնային կենսագրության մասին պատմում է նրա մարտական ընկերը Սերգեյ Գրիգորյանը։ Ջոն Բեգլարյանի մարտական ուղին սկսվել է 2-րդ ֆաշտում, որին զինվորագրված էին նաև նրա երկու եղբայրները։ Մասնակցել է մի շարք Խոջալուի, Խրամորթի, Շուշիի, Խաշաթաղի եւ Մարտակերտի շրջանի համար մղված ազատագրական մարտերին։ Իրեն դրսևորել է որպես խիզախ եւ անվեհեր զինվոր, օրինակ է ծառայել բոլոր ընկերներին։ Խրամորթի պաշտպանության ժամանակ զոհվում է նրա ավակ եղբայրը Օլեգը։ Պատմում է մարտական ընկերն ու կարևորում Մարտակերտի պաշտպան պաշտպանական գործողությունները, որտեղ պայքարը մղվում էր ամեն մի գյուղի, բարձունքի, ամեն մի թիս հողի համար։ Ներքին հորաթաղի բարձունքներում մարտերի ժամանակ 1992-ի հուլիսի 19-ին Ջոնը վիրավորվում է կոկորտից, գլխից եւ ճակատից։ Այդ վիճակում անգամ նա չէր ցանկանում լքել ռազմադաշտը։ Անգնահատելի ընկերան էր, նա անվախ արածալ, մի մարդ, որը որ երևի թե վախ չլա սրտում, ու միշտ էլ ընկերների կողքին։ Յուրաքանչյուր ռազմագործողություններում նա մասնակցելով անգամ ասեմ վիրավորված, արդեն որ արյուններից ցայտում է Իրանից, էլի մարտի դաշտից դուրս չեկավ։ Նա էլի պայքարալա համոզելով են նրան մարտի դաշտի ցանալ ոչ թե մենակ մեր վաշտագու մարտակը այլ յուրաքանչյուրը մենակ ստեղ մին պենկալ որը որ կարելի է հատկանշել տայնավ էր յուրաքանչյուր վաշտագու մարտակ ինքը տեսալա յուրան անելիսը յուրան զինվորներին յուրաքանչյուրն էր հերոսական գործ է ներառել Չնայած որ նախորդային կնքվել էր հրադադարի մասին պայմանագիրը 1994 թվականի մայիսի 13-ին Սեյսուլանում շարունակվում էին ծանր մարտերը, որոնց ժամանակ էլ զոհվում է Ջոնը։ Այսօր նվիրյալ ազատամարտիկի հարազատներն ու մարտական ընկերները հավաքվել են պատմելու Ջոնի սխրագործությունների մասին, կոչ անելու գալիք սերունդներին, որ เป զի լինեն հայրենասեր, սիրեն ու պաշտպանեն այն հողը, որն ազատագրվել է ազատամարտիկների կյանքի ու արյան գնով։ Հուշցերեկույթին ներկային Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատարի անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով տեղակալ գեներալ-մայոր Վարդան Բալայանը բարձրաստիճան սպաներ, մարտական ընկերներ, հարազատներ եւ ուսուցիչներ։ Աննա Ղուկասյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Այսօր Ռուսաստանը նշում է Ռուսաստանի օրը, այլ կերպ ասած Ռուսաստանի պետական ինքնիշխանության հռչակագրի ընդունման օրը։ Սա Ռուսաստանի Դաշնության ամենաերիտասարդ տոներից է։ Այս փաստաթղթով սկսում է երկրի նոր պատմության հաշվարկը։ Քաղաքացիական ազատությունների եւ օրենքի գերակայության վրա հիմնված ժողովրդավարական պետության պատմություն, որի հիմնական նպատակը քաղաքացիների հաջողությունն ու բարեկեցությունն է։ 2001 թվականի հունիսի 12-ին Կրեմլում հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր Ռուսաստանի Դաշնության պետական տոնի Ռուսաստանի օրվա արդիվ այցելել է Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատուն եւ շնորհավորել դեսպան Իվան Վոլինկինին ու դեսպանատան աշխատակիցներին։ Հանրապետության նախագահը տոնի արդիվ նաեւ շնորհավորական ուղերձները հղել նախագահ Վլադիմիր Պուտինին եւ կառավարության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի։ Այսօր Բաքվում մեկնարկող առաջին եվրոպական խաղերը քննադատության առիթ են դարձել գերմանական մամուլում։ Տարբեր քաղաքական գործիչներ եւ իշխանությունների ներկայացուցիչներ զգուշացնում են բռնապետական Ադրբեջանը խաղերը փորձելու է ծառայեցնել սեփական շահերին։ Die Welt բարբերականի սպորտային մեկնաբան Յենս Հունգերմանը բռնակալն ու խաղերը հոդվածում ներկայացնում է թե Ինչպես է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն իր նավթա միլիարդների միջոցով փորձում կոչել հասարակական խնդիրները։ Ըստ հերինակի խաղերի մասնակից մարզիկները գործիք դառնալու մտավախություն ունեն։ Հոդվածագրի համար լուրջ հարց է, թե ինչու է սպորտը, այս դեպքում Եվրոպայի ազգային օլիմպիական կոմիտեների միությունն ընկնում ավտորիտար ռեժիմի վիզը, որը ճնշում է խոսքի ազատությունն ու ժողովրդավարությունը, ծաղկում կոռուպցիայի հաշվին, բանտարկում կառավարության քննադատանին։ Հունգերմանը այսպիսով ահազանգում է, որ Բաքվի 6 միլիարդ արժեք ունեցող խաղերը սպառնում են քարոշչամարզական տոն դառնալ։ Ըստ նրա, եվրոպական խաղերը երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևի համապարփակ երկար տարիների կտրվածքով մշակված վարկանշային արշավի մի մասն է։ Բաքվում առաջին եվրոպական խաղերի բացման արարողությանը ներկայ են գտնվելու Տաջիկստանի նախագահ Էմոմալի Ռահմոնը, Թուրքմենստանի նախագահ Գուրբանգուլի Բերդի Հումադուո, Չեռնեգորիայի նախագահ Ֆիլիպ Վույանովիրը, Սերբիայի նախագահ Նիկոլիչը, Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, ինչպես նաև Բոսնիա եւ Հերցեգովինայի ներկայացուցիչ Մլադեն Իվանիչը, Սան Մարինոյի ռեգենտներ Անդրեա Բելուզինին եւ Ռոբերտո Վենտուրինին, Լյուքսեմբուրգի մեծ դուքս Անրի առաջինը Մոնակոյի իշխան Ալբերտը։ Մեծ Բրիտանիան միջոցառմանը մասնակցելու համար ուղարկել է արտգործնախարարության խորհրդանի հետ կապերի պետքարտուղար Տոբիաս Էվուլդային, իսկ Չեխիան ներկայացնելու է падգամավորների պալատի ղեկավար Յան Գամաչեկը։ Այդ կերպ արևմտյան Եվրոպայի երկրների ղեկավարները, եթե հաշվի չառնենք թզուկ պետությունների ղեկավարներին, արհամարել են եվրոպական խաղերի արարողությունը։ Մարզասերների համար Այսօր Ստեփանակերտի կամավոր ֆիզկուլտուրայի մարզական միության մարզադահլիճում մեկնարկել է Արցախի հաշմանդամ ազատամարտիկների միջև անցկացվող սեղանի թենիսի ամենամյա առաջնությունը, որի կազմակերպիչներն են Կառավարության առընթեր սպորտի պետական կոմիտեն եւ Արցախի ազատամարտիկների միությունը։ Առաջնության բացման եւ ողջունի խոսքով հանդես է եկել Արցախի ազատամարտիկների միության աշխատակազմի ղեկավար Էդվարդ Խաչատրյանը, ով մասնակիցներին փոխանցել է նաև միության նախագահ Սամվել Կարապետյանի շնորհավորանքներն ու ողջունները։ Նշենք, որ հաշմանդամ ազատամարտիկների միջև սեղանի թենիսի մրցումները կանցկացվեն շրջանաձե մրցակարգով 4 ենթախմբով։ Յուրաքանչյուր ենթախմբի առաջին տեղեր զբաղեցնողները կանցնեն եզրափակիչ փուլ, որտեղ շրջանաձե մրցակարգով կորոշվեն մրցանակային տեղերը։ Մրցումներում առաջին, երկրորդ եւ երրորդ մրցանակային տեղերը զբաղեցրած Ազատամարտիկ թենիսիստները կպարգևատրվեն ազատամարտիկների միության պատվոգրերով ու շանվերներով, ինչպես նաև սպորտի պետական կոմիտեի պատվոգրերով ու դրամական պարգևներով։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է անպամած, առավելապես առանց ստեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ արևելյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 14-ից 17, ցերեկը 20-ից 25 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումն սպառված է։